da li se piše grijeh. Ako poslije pokajanja istog dana taj isti se grijeh i ponovi, ali insan se opet pokaje i tako dalje. U pitanju je ogovaranje i da li se, smatra, e, i da li se smatra ogovaranjem ako tu ne zavađa dvije strane definicija ogovaranja upravo da spominjemo brata muslimana sa onim što on presiri, znači. Ovdje, znači, ako nekome govorimo ono što nije vid umalovažavanja, ponižavanja, slično, to nije više vid ogovaranja. Nam. A kad je u pitanju pokajanja i učinjenja grijeha, ako rob se kaje pa se vraća na grijeh, kaje pa se vraća, da, to je, postavlja se pitanje iskrenosti u pokajanju. Jer iskreno pokajanje treba da bude sa nijetom da se nikad više ne vraćamo na taj grijeh. I ako čovjek ponovo pada, onda mora učiniti ponovo istinski istik, istikvar i pokajanje, ali ustrajavanje u griješenju uz pokajanja i teubu, onda se postavlja pitanje ispravnosti u teube. Jer ako istinsko pokajanje srcem, onda moramo zamrziti tako djelo i to ne znači da ako čovjeka šeitan ponovo vrati da se nekaje, ali je činjenica da ako spoznamo težinu grijeha i odvratnosti nečega, ako se istinski pokajamo, pokajemo da takav grijeh i ono što vodi u nazad, nećemo se vraćati ka tome.